malo manjem ili većem broju. Naime, ja sam sebi uzeo za pravo, zahvaljujući ovaj, mišljenju uže kruga ovih mojih prijatelja i prijateljica koje su tu među nama. Jednostavno, oni kažu imaš ti najviše utekinca, hoće reći ti si najstariji. Sa dobro je biti starima i to određene prednosti. E, moja dužnost da se zahvalim našem e, nije koliko je ugodna, izuzetno je teška. Ugodna je jer zahvaliti se dobrotvoru na dobrim dijelima, to je zaista ugodno, ali isto tako teško se njemu zahvaliti. Ja sam naučio razgovarati sa živim ljudima, on je živi čovjek tu je među nama, ali ja bih rekao da je on duh koji hoda. Neću pretjerati ako kažem da ga Bog poslao, neću pretjerati ako kažem da je ambasador Božeg kraljevstva, a ja bih rekao da ima i diplomatsku putovnicu. Jer ja sam treći put dao seminar u Zadru i mogu vam reći da on napreduje ne samo svaki seminar, nego, bar ja tako primjećujem, nego i svako predavanje. E, vidim da svoju diskusiju koja je na neki način molitva toliko jednostavno nama prihvatljivo sve obuhvatljivo, sadržajno produhovljeno obogaćeno sa mimikom i pantom pantomimikom nama dočarava što je Isus što je E, život njegov, što je život naš, kako se približiti Isusu i kako jednostavno postati u pravom smislu riječi, doslovnom smislu riječi Božja djeca. Mi jesmo po Bibliji Božja djeca, ali mislim da ovaj zopačeni život ozemaljski da je opterećen svim i svačim teško je baš biti doslovno rečeno bezgrešan. Ja ovdje nisam slučajno stao, sad ću vam reći zašto sam stao. Pa, s lijeve svoje strane imam port, portret Isusa Krista sa Torinskog platna, <clears throat> bolje prilike i blizine, a s desne strane ima novog apostola, a onda mora i meni biti dobro, je tako? Oni oba, oni oba sve imaju, sve znaju, sve mogu. A ovo će i meni neke mrvice. Gospodo, ovaj, ja ću vam reći neke detalje iz svog života. Neću vas opterećivati dugo, mogu dugo pričati. E, ja sam, ja na proljeće imam 71 godinu. I u tim godinama rijetko da te ništa ne boli. Evo, ja redovno dajem krv. I sada mi dozvole liječnici, iako je poslije 65. to zabranjeno. Ima sam bolove u rukama, jedni i druga artritis, nateklo, bio sam u situaciji da nisam, vjerujte, mogao oprat zube. Četkicu nisam mogao držati, vrata nisam mogao otvoriti. Ja sad imam osjećaj ali nikad nisam bio snažniji. A reću vam kako. To sam sve pokupio za njih knjižica. E, ovo mi je noga pukla tetiva, jer sam prije 35-40 godina trčao nepravilno, pa je pukla, ovdje vezino tkivo. Međutim, ja sad svaki dan priđem 10-15 Desetak kilometara, pet do deset km bez ikakvih problema. Čak i u cipelama, kamo ne u, u, u, tenisama. Ova noga mi još uvijek trne i ova ruka. Ja sam prepostavio da to reuma. E, išao sam neki dan liječniku, poznam ga, prijateljski sam osoba kod njega, on kaže da je najvjerojatnije greštenje živca u, u gore u vratu ali kaže, nećete biti ništa, od se ne umire. A ja njemu kažem, ima ja svoga doktora. Kojeg doktora? <laughs> ti ga znaš, ali nećemo sad o njemu. Ja vam izgovaram, pokupio sam škirica, prema ponavljenom zakonu, 28.61. Moja bolest, ta i ta, ja ruke, bolest moju ruku je prokresao zakon. Ali prema Galačanima 3.13, Isus Krist me od odkupi od prokresa zakona i od sada su moje ruke zdrave. Ja vas, ja vas uvjeravam da ne mora isti trend proći moje ruke ili vaše ili bilo što drugo. Ali vam garantiram, zamislite Isusa Krista, ovo je njegov poznati portret sa Torinskom platna, znate što je torijsko platno, stisnite oči u tišini, ovo recite, koncentrirajte se, nemojte vas niko ometa, istinski, svesredno i ono na kraju, vjerujte, sasvim izvjesno. I nećete dugo čekati, tri do šest mjeseci garantiram da ćete ozdraviti to što Isusu povjerite. Sigurno ćete proći. Amen. Amen. E, i još ću vam nešto reći, e, naš Lorenz je spomenuo, volite neprijatelje. Ja ću vam sad reći vrlo kratko, imam iskustvo, hvala Bogu. Svi imam svog neprijatelja. I ja, i svi, ja ne znam ima li ga on, to ne znam. Nije mi govorio. Ali, vjerujem da ima, ima i Ova zemaljska kugla ima 7 milijardi nešto stanovnika. Prema statistici. Svi imamo neprijatelja. E sad, što znači voli svog neprijatelja. Kaže, kod tebe kamenom, ti njega kruhom. Međutim, ima i puno koji razmišljaju, kod mene kamene, ja ću njega dva kamena. Gospodo, kad bi se ponašali kod tebe kamenom, ja njega kruhom, znate za koliko bi se vremena izgubili neprijateljstvo na zemlji? Za 20 godina. 100%. I ne bi za 20 godina trebalo biti ni policije, ni sudova, niti, niti vojske. A zamislite kako je bilo blagostanje. A ništa lakše je postići od toga. Što imaš što mrziš neprijatelja ili on tebe? Nikakve koriste. Nikakve. Ako ti je taj neprijatelj u istom gradu živi gdje ti živiš, sigurno ga susrećeš. Prvi put kad se vi mojđete, pogledaj ga. Drugi put kad se mi mojđete, nasmijemu se. Treći put kad se im ođete, klimite glavom ili obrnuti. Četvrti put sigurno ćete se rukovati. A peti put, gospodo, idete na kavu. I niste više neprijatelji. Ništa lakše od toga. A izuzetno je, kaže, osmijeh košta ništa, ali daje ogromne plodove. Ništa lakše od toga. Za 20 godina nema neprijateljstva nikad na zemlji. A danas razmišljaju samo kako izmisliti tehniku, ubiti, i žiljace na čovjeku i ne znam što sve ne. Ja ću vam sad ispričati jednu još pričicu kratku, imajte strpljenja, korisna je, što se ja doživio nedavno ovo ljeto u Getrovu. Reći vam da sitna dobrota stvara ogromnu buktinju dobrote. Ili smo ja i supruga četvrtkom u, u ovaj, Getro, jer umirovljenici imaju popusta 10% četvrtkom. I došli smo na blagajnu, uzeo sam, posudio sam auto od svoga mlađeg sina i bilo nas četiro petro, ja supruga ja smo bili puni kolicima do blagajne, vidim iza mene mlađi dečko, a tamo preko puta staklena površina izvan, dakle, trova, neka gruba mu maša iz sam su Njemci. A on je došao kupiti cigarete. I sad on pokazuje cigaretu, nije Marlboro, neka njemačka cigareta skupa. I ova trgokinja kaže da nema nego dvije, tri kutije. A on treba dvije šteke. I sad je ona brže napusti blagajnu. A ja sam ga pustio jer vidim da mu se žuri, čeka ga tamo ekipa, ne? A meni, ono, baš mi nije briga, ću vratiti auto i ovaj i ova je trgovkinja trkla u skladište da donese kutiju cigareta. To je prošlo 5, 6, 10 minuta. Međutim, za njegovu nevolju ona je donila šteku cigareta, onih kratkih, a ne dugih, a on traži duge. I sad je to ponovo opet radnja, prošlo je 20 minuta. Dakle, ja sam pustio da on ide brže, Izgubili smo 20 minuta, ali vidjet ćete sad čim je to produciralo. Ja sam napravio sitno, dobro djelo koje bi svako od nas napravio. Ona je njemu donela, naplatila i sad gdje nastaje čudo? Kad je moja supruga koja ne puši vidjela koliko to košta, ona se uhvatila za glavu. Kaže, reći sad ću ja njoj reći. Ja kažem, kome ćeš reći? Odmah zovem svoju sestru u Splitu, a ona puši dnevno kutiju cigareta, a to košta 600 kuna, to su dvoje postole. I vjerujte, ona je jedva čekala da dođe doma, da se izgalami na sestru, sestra su se javlja, sutra javlja da je prestala pušit, sestra najurila sina, sin prestala pušiti, susjeda prestala pušit, ja i znam za četvero koji su prestali pušiti, zahvaljujući tom sitnom događaju koji su mi, dakle, u najboljoj namjeri pustili to Njemcu iz raznih razloga, da dođe što prije na blagajnu, da ga ova grupa ne čeka. Dakle, mala mrvica mala mrvica dobrote rađala je prestanko pušenja ko zna koliko ljudi. A pušenje, znate što je. Da još, još ovaj, nešto spomenem, obzirom na moje godine, ovaj, ljudi moji teško je biti bezgrešan. Da vidite, ja imam 71 godinu, vjerujte posebno ljeti, za imalo ljepšom damom, ja se okrenem baš nije lijepo. Nije, pa ja to tvrdim da nije. Ja sam tvrdim da nije. Ja kažem kako nije, nije lako biti danas bez I, naravno zgriješi mišlju. I kaže nisu se oprostili, molim te oprostili. Ali ja, ja sigurno znam da će doći vrijeme da će reći Isus, Jago, pa ti mene zezaš. Ti uvijek Isus zgriješi pa moliš. Prestani s njim. I moraš. Naš, naš Lorenz je došao ovdje da stvarno, da nam izuzetno pomogne, dolazi besplatno, gubi vrijeme, ovo navodne znakove gubi, žrtvuje svoje obiteljske odnose, izlaže se raznim troškovima. Nažalost, ja mu osobno puno mogu pomoći, i to izuzetno moramo cijeniti. Naime, njega je poslao niko drugi nego Bog da širi Božju riječ, Božju istinu, Božje pismo i da nas pokuša uključiti na Božju frekvenciju da činimo dobro djela. I u toj problematici ja neću ni pokušavati ništa reći ovaj, jer, ne mogu, ne znam. Otkad je on, dok sam njega upoznao, ja sam sigurno duhovno napredovao, Puno sam bolji u svakom pogledu, nastojat tako, tako i ostane. E, što reći nego puno, puno, puno mu hvala i zahvala hvala s velikim slovima. Mm, običajno je, kršćanski je da se neki dar prigodan da. Ja sam donio dva sitna dara, to je dar sviju vas zajedno sa mnom. Svi ste participirali u tome. E, darovi nisu materijalno vrijedni. Ovaj ovdje kojeg vidite, to je dar prigodan za Božić i Novu godinu, da ovaj, sa svojom ljepoticom, svojom voljenom popije kapljicu barem za Božić. A ovaj dar također nije materijalno vrijedan, ali je izuzetno ovaj riječ prometno, neću reći tržišno, prometno vrijedan. Jedno je što je olovka potpuno ruči rad. Na njima je jedna obitelj u Zadru koja to radi. A sticam okolnosti, ovaj, kolegica koja je sa mnom radila u banci je član te obitelji. E, drugo, značaj što je poruka, ja sam bio slobodan da njega pitam što ćemo napisati i on je rekao da napišemo Isus Krist jedini. I to je urezbareno, nije napisano, nego urezbareno. I treće što je najvrijednije, gospodo, je ručni rad rađen od drveta, što mislite kojeg? Masne, Masne drveta. Tu je vrijednost. Sve se poklopilo, ja sam to tražio, našao, oluka je lijepa, ali kaže, ima ovu duhovnu vrijednost. Hvala Bogu, mi se ovo nismo dogovarali, ja ne znam... ne, ne, ja sam pitao da ćemo mu uh, darovati jednu olovku što napisati na njoj, tako? Ne, evo, mislim ovaj govor, to hoću reći. Ovo je Bosna Jago se izborio. Pa ja nisam ništa loše rekao. Fantastično, gospodin. Ja, ja ću vas sad zagrliti. Hvala Ništa, nema na Hvala Isuse. To smo mogli napraviti, napravili smo skromno od srca. Hvala. I još ovaj, njega božji duh vodi po, po Hrvatskoj. Ja bih volio da mi kažemo da ga posuđujemo. To znači da se što prije vrati. I poduzet ćemo sve da mu, da mu baza bude ovdje. A kako on napreduje, ja sam, ja sam skoro uvjeren za 3-4 godine da ćemo pješke s naše rive otići preko. Kako napreduje? hvala vam jako što ste umjesto kazali predivne riječi za našeg apostola Lorenza u ime Isusa Hrista. It is. It is. Uzmite ko hoće CD Evo je. Nema Hvala Hoćeš? Hoćeš? šta treba, javite se. Super ste, super ste. Ostavite. Idemo za, za, CD. Hoćete CD? Može, može. Evo ga pisat ću. Zapisat ću. Ajde, možete pisat. Evo, eto, to mi svi kažu, drago mi je da i to i tako ljudi konciječuju. Dobro. I i hoće, i hoće. i mi ovako, ja, nema na mi se vidimo sutra. E, recite mi, ja, meni ritam nije nabijen kako sam mislio, ja bi možda išao s onim osam kada ste rekli da ima osam? da ima pa, ja ću rađen da ako ne bude znači, i ja na e, Ako dođe, onda sam tamo kako? u u e, i onda kad ima, ja bi se treba vratiti do 12, je ok. E, imat ćemo jedno dva sata. Ima u 11. Onda krećemo Dobro